Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis nema puno također kod njeg. Tasija Votis, on 99. Anđabir radijallahu anhu, ane Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kale li muazin. Od Džabir radijallahu kaže da je Allah poslani sallam rekao muazin bin džabelu. Felaula صليت بسبح اسم ربك الأعلى Da si učio, da si klanjao sa uh, učenjem sebi usmi rabbi kelala, wa šemsi wa duhaha, wa lejli idha jagša. Znači, spomnimo ove tri sure. Sura Ala, Šems i uh, Lejl. kare fa innehu yusalli wa ra'a kel kabiru wa da'ifu wa dhul hađati. Jer iza tebe, kaže, klanjaju starije osobe, slabe osobe i one koji ima neku potrebu. Potrebu, znači žurbu, idu negdje, ne ima oni vremena da, da provedu namazu dugo vremena. U čemu riječ? Ovdje je riječ, ovo je taj poznati hadis. Ovo je taj poznati hadis uh, u kojim je poslanik sallallahu, ali se korio Muaz ibn Džebela kada je on oduživao namazu. Pa mu je rekao šta, šta konkretno da uči. U ovom slučaju ovdje, ovdje je bilo riječ o, o, o, ovaj, o jaci namazu. Pa mu rekao da uči ovi sure na, na jaci namazu. A, u stvari u drugim rivajati, kad sakup je drugi rivajati istog tog događaja, ili je moguće bilo da je bilo dva, tri događaja, shodno tumačenju, a, poslanik sallallahu alim sallam kada je bio obaviješten, kada se požalio na čovjek za muhaz bin džebela, u stvari poslanik sallallahu alim sallam se jako razljutio. A ovdje ćemo vidjeti, Abdullah Besan navodi prvo, navodi ovdje, kaže, e, lijepo ophođenje, kaže, husnu talim, ne bio sam sada mu molata fetuhu. Kaže, lijepo ophođenje vjerovisnika, sallallahu alaihi sallam, i molata fetuhu, znači nježnost, blagost, i da hatabe muazem bisirat il ard. Kada je obavijestu muaza, kaže, bolje bilo da se uči, da se učio te sure, kao. Iz ovog teksta sad se može razumjeti. Međutim, ispravno, čitav događaj od stvari da u njegov koriju, da sam ljutio. U rivati došlo, uh, da, da gadi, da se, da se razljutio, da ih merra veđhu, da mu zatrvenilo dice i da mu je spomenuo fetanun, fetanun, fetan. Ti ljude dođeš u fitnu, u fitnu, iskušaj, znači iskušavaš ljude sa ta, ta, ta, takvim načinom klanjanja. Znači da ga žestoko ukorio, a ne u stvari da bio blag prema njemu. I čak ima Buhari ovaj hadis, jedan rivajta ovog hadisa navodi, među onih šest hadisa koji navodi kada je opravdano da se, da se čovjek razljuti, stvara dvjeri da se na, razljuti, naljuti, da pocrveni, da podigne glas i da reaguje. I jedan od tih hadisa je ovo ovdje, kao što je hadis, recimo ono, kada je došao Aisha radijela Hana, pa je vidio, vidio u kući da ona imala na, na, na, pro, na prozorima imala onu zavisnu koja je bila a, e, slike, slike živi bića. Pa je, kaže, pocrvenio se licu, naljutio se, pa izašao odmah iz kući. ona pitala šta je problem, pa on rekao to i tako dalje, tek sad hadisa poznate. Znači, to su ta stanja, kada je poslanik sam sam bio žestoko ljut. Znači ispravno ovdje da se on naljutio i da ga ukorio, da mu rekao šta u stvari da uči i da vodi računa o tome, za njim klanjaju i stariji ljudi i djeca i klanjaju ljudi koji su u nekoj potrebi, koji imaju svoje obaveze. <clears throat> A zanimljivo ovdje, znači Abdullah Besam, mada je to posle, znači u drugoj, u drugoj ovaj, drugom primjerku, kada je objavljena knjiga, dole u Fusnoti e, popravio tu stvar. Po cijelo vrijeme spominja dva mjeseca, ovdje spominje kako je stvari poslanik sad lijepo se opodio prema njim. A onda dole kaže, je stvari ispravno da nije, nego, nego bio razljutio se, bio je žestok prema njemu i da ga ukori u njegovom ponašanju. Pojenta ovdje znači da imam, treba da vodi računa o ljudima koji klanjaju za njim da ima sluha i osjeća za njih da prilagodi, prilagodi dužinu i, uh, i klanjanje namaza, prilagodi ljudima koji klanjaju za ne prilagodi islam, šarijat, nego ne, osnova je to da se računa da ljudi, zato koji klanjaju, da su ljudi u obavezi. Izuzetak je tome šta? Neki drugi, drugi namazi, teravija, teraviju razvuci, ko teraviju? Teravija zove teravija zato što se razvuče. Dok ovi drugi namazi znači, imaju, svoju, uh, znači, e, imaju svoju ustavljenu praksu koliko se dugo klanja, ako su potpuni ruknovi prilikom klanja, naravno. Poslao nam je ovdje ovaj hadis treba više duže vremena, ovaj stuti hadis, do njeg smo došli. Svane ka Allahume ve behamtik, ašhadu en la ilaha ina tebe, stakver kove tubu i lejk. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,